kowe dalem ngandane ora. Ora tabol sira mu, lakon sirna sing kepal. Adipati kok semono kating kayane. Ya, ya Adipati sentimen karo aku. Aku wis mlayu sik kuping mati candhake diuncalke. Kakang Yomo, piye kowe dikapakake aku slamet to, Di? Aku diambah we ora. Wis jane kelakar karo awake utuh kaya ngono. aku rak wis kandha kana nggur munduh utang ngawur mala bocah tanpa luput inene bocah ngamuk genti wedipala Endro opo katang telur ayo matur pangan roro ayo munggah ya ayo paman gede karo kowe Gus. Padha munggah. Kae munggah mlebu nang kayangan arep laporan wong tuane. Kaya gale piye? Aja mandeg semene, terus to munggah nang jumbring seloko. Golek ana dewa sing tangane papat. Kowe takono karo dewa sing tangan papat. Nek dhewe orang aku tabokno, tabok iki. Música kulub indra melayu gawe kaget aduh romo ketiwasan niko kayuangan geger geger romo po sak samonipun kulong istangkan sabdanipun ibu batari umo mejahi bapeng bayat majanipun janoko ngering kawah Boten ngertos sangkan parning bilai wonten lari nem-neman ladak kulatanipun pitaken sudharma mongko kula boten ngertos kala jendur cak dateng jawata Orang kuwi bocah ngendi kula piyambak boten ngertos naminipun wis sanggeni mila kang jenggur mongso kok merkitik ke kuping kenapa nyandak lo wajini botoro guru oh botoro guru jenengmu kita iku sopo tambang bisa geni merene ono apa aku kan kon wong tuaku sopo ulo lo anu oh tabok isi lagi tambang lagi kaping manungsa iki wani mala gantang ketubriku ora jawab kok kenaman cundhaman lebur kuwi ndang ora mengkono kok sekti temen gue iki, cunda manik ora gelem tumomo bokoro guru mandeko wela eh, dalam malah ngumbar suworo iya gue bisa geni banjir sing lagi teko geni sing lagi ndadi opo gunane ngelabir nusukan kurang toto ulun golek serayan wong dhewek ora menang karo sampeyan kok Gus. Iki mau nibake gaman bareng kowe jedul peganane bali. Eh, wong segelem mau nanani aku. Wong kae reh-reh aku. Nek nganti nanani aku bosok landhepe. Sakit tidur guru. Perkara guru mudhun kok kaya mangan. Lah, ilo-ilo sing wis kelakon yang guru ki mesti golek sarayan ayling ngetut iki jancane iki anake sapa mula kok wani naboki dewa pirang-pirang tekan pimpinan ditaboki sisan iki tibake enek dalange to wah paman betoro guru muda jadi tututi wah ini orang ben ora kapok paman betoro korbane iki gumelare negari Ngamarta. di negari Indra Prahasta. Inggih negari Mbakara Kawarsa ya Raja Cintaka kula. Kating aparat bungkun to dina pinateng gahi madhep ingkang lairan Denwar Kudoro. Tuwin sang kembar kemantan radyan naku sedhiwa. Kating aparat pun paling dalem dhuwur kok Agus koko Sasampunipun dening paduka sakadang asung pambagya dhumateng pun Koko Prabu. rumawas bingah ingkang tanpa nangi dene koko prabu pangrawuh minangkani kedados panyuwun kula menawi yayaji Sungko pun Kakang Abiyantara namung anuhune dhateng dawuh Kyai Ingkang menika yani gandeng pun Kakang sampun Abiyantara keparing pun kang nyuwun dawuh yani Koko Prabu Paduka pirsa piyambak gotang petanganing pandu ingkang anangung sekawan Karana Dimas Arjuna sawetawis dari wangsul dhateng nagari Ngamarta Duh Koko Prabu menawi ngantos Kyai Arjuna mboten tumuli wangsul kula sakatan badhe nepi dhateng prastyaning pandhawa hantiga sak petarangan mukti setunggal sedaya tumut ngenyami pecah setunggal sedaya mbilani kokohanku tresno kakangku janaka kulinane karo tresno kakangku yen nganti tresno kakangku ora enggal melu cawe-cawe Mbah Jamoko katem mongo kayu angan swarga tahono lali marang sanggemani lali marang anak brujuri sing tinggal wono ing alatan ngamarto waktu doro iya yang yaji kulo wonton dawu kabdus ikan santun kulo atuakin jumateng sang ismoyo bilik ingkang rayiyane jamoko mapan ingkang lan rika mboten kok namung langking luhurne dumateng ajenge asmara nika mboten nanging wonten bab ingkang langkung wigatos kepangin Gusti yani janaka piniji nedhakaken wiji sejati mongko badhe timbuling wiji kala wau saged mahanani tentang suasana jagat sak isi pun Tuhan sakit mahanani saya kuncor kasmanin negari ngamarpo soho wiji kalau wawu ingin kangen pantulan dan ting bak angin pun belo dumateng bebener yang mekateng pokok rasu lu jadi saking pangeraos pulau Kyani Janaka mboten badhe tumuli mangsa dhateng ngamarta ten Madukara. Menawi dereng paripurna ing kang dados bahane pun yani. Inggih Bapak Prabu, menawi ngaturaken maos lega rawuh sing manah. Dede di Mas Arjuna gadah ayam ingkang sakelengkung mundur. Nuringgih anite saking wiji sejati. Mekat pun yani aji. maa ngi kira besok kapan bali desi amar kini ngantur enggal bali Olok ing akeh dikira jelamprung kowe ya sesang kemani sesanggemane doro orang oh, lu tak baleni maneh pengasanipun kakang cara ngadang kok kalih kula sak semupan sepatu yang sering srengenge Bos katon tron tron tron tron pajaring jimas arjuno berkosimu. Iya, yen pancen panggulmu, aku menggugu marang kandane osno kakangku. Poso bali ini, yen nanti selampur ora tumuli bali, tak tempuh marang osno kakangku. Lihatlah rutosa kenyudoso sang guru-guru, yang kosto sang sri tataning sang yang maning so I'm under more bodies. Ulu pun pokos nobar kudur kembar Ulu di kenarang wonggil Kukulun sungkem kula mugi gunjuk Kukulun sembah kula ngatur Bodoro bul bodoro arjuk iya iya ngerepun to kresno sulun tongko panggap digit to warga doro raja rawulun ngerbroto simo wongen ligatos ing pandapi negari ngamarto sumuru kopun to tawulun ono kini bakal mundut seroyok lewan kunto sangat iki kaliwangan geger ana bocah barang ngamuk jenenge Bapak Nisanggeni takon wong aturane mongko lun ora nyumurupi nekat tumimbaing si bocah mau nganti lakon bondo yudha nang para jawata padha kasoran kalebu jeneng ulun eloke ulun tamani cundo manik cundo manik ora gelem tumomo mula kang mangkono nggar bunta kresna wargodoro tulungana jeneng ulun sirepen nesuning bocah iki nggar bunta koko prabu nuwun kula kados mundi keparingipun kukulun botoro guru mundut soyo dumateng pandro dum yanyi sangat yang korat dan nembe ana wong sungkowo nanging kulo kinto luhur langkung wibowo bila padu keparang sabian dateng kukulun botoro guru lugune pepakatan sediane manah nanging poko parang kula menika mboten ate bondo yuda Warkodoro Prasmo kakang opo Kumpul mundur tulung di Tidak ingin tanah bocah singamu iki Kuih tutup perkara ku Perkara ini koro guru dewi ayo tak jaluk mawaso dirimu sebab apa nanti bocah kuwi ngamuk wis diak disangdaki marang pun botor guru dheweke takon wong tuwane nang ning pukulun ora pirsa iya iya nggih brata sirna ulun ora nyumurupi cetha yen kowe dewa sing ora alas ngatasi diwa kenapa kelangan kawasitan mongko racak diwa wiwasito ojo lamak lahir menungso ganti menungso diwa kuwi ngerti kena ngopo no bocah takon wong tuan kok nganti kowe ora ngerti mesti yen kowe kaling-kalingan lakon sing reget jroning budimu Wargodoro, beri dudu tangkane lan ora sak mesthine manusia dinuduh marang kukulun Bathara Guru ing atase manak wis susah kenapa sia di malah para nutuh iya iya Bratasena ulun ora rumangsa duwe dosa marang bocah iki upama ulun ora nyumurupi ora neh margo najan kula iki jawata uga ditah tanpa beda menungsa mula kang mangkur wergo doro mangsa bodho nggir kaya mana jenengmu lho pasajan bratasimo yen to nganti siadi ora tulungi najan pun kakang ora nanti bodho yudo pun kakang bakal mangkat duit nomor bareng bocah kakang wah yo menoh dewa wonten dalu matur nyuh tias kulun nyuwurupi seragane siwar kudoro ketok nggone bekti marang sedulur tuwa kang liburan kumulun tresna nuwun kula ayo nggih ditonton kaya apa kridaning si Brata Sirma kulindi kumulun Jayaji kula nyuwun pamit ing nika para kula mboro para pindoro negara ngendi? Iki negara Ngamarta. Ratune sapa? Prabu Puntadewa. Patonton Bathara Guru manjing negara iki. Lah, wis cetha utukane. Bathara Guru sajake nyambat nyang Pandhawa. Pandhawa? Iya. Kakak kolong gagah. Sing siji nom sajak nonton marang aku lah sing nom kae jenenge Raden Gadut Kaca saka Pringgon Bani kae senengane motoli gulu sing gagah rada tuwa kae bapakne jenenge Werkudara kuwi pendhawa sing mangka loro iya wangune nyedhaki sampean Gus arep merwasa sampean ¡Ah, Joaquín! Eh, José, José. La piel. Y han caído somos tan Joaquín. ¡Vaya, gané! Sin tener tanto trozo, tan chapno, bumi. Sin tener un arco toro, andamán, bubuni. pandemi. Koe gatel kaco. Loh, ngerti aku. Cah pinter. Arep apa? Ayo, kowe mari kok semene. Aja kok ngoki. Mbore aku boleh botol guru. Wis lan pakwasaku. Ayo minggat. Mampu kok. Pegandang. sang kene. Bojo galugalan. Aku mau tandur kaya ngene. Yo. Pancen tak tandur. Luwung aku paten ana, aku duwe jagal manungsa. Dene mbang ora ngelu mati. Eh, ora ati mati, lu tak tandur kowe. Aku gak pedol. Mah. Nek durung tuku godhonge ora tak pedol dene. Bojo galugalan. Karena aku lagi tak bedol. orang watak aku iki tembung tobat. Ya wis. Terus ora kowe. Piye Yen ya kowe muni wis anggene aku tobat tak bedol. Nah orang ngono terus. Hmm. Piye Piye dipikir sih Mrito kok kewo Yeah, Yo, vi sagen we wir stoppen. lu Luka-lukalan. Ngerti jenengku. Ngerti, cah pinter. Kowe minggato. Aku gelem ngerti nggawa Bathara Guru. Wis tadi pangwasan Rudra. Tak jaluk nyoh tampanara. setok kula ganteng. Wis, tai-tai tak menteles wae. Ajoto sinung mesem. Adugan dheweke ya nunggu wae. Bareng gelem males ngerti siri aku. Loh. Dikapake? Ya entem bubuk kula diapus bantal. Eh. orang ngono kok ana bocah kok ngerti sirik engko ge malah jek marismu dhewe aku ora sudi di bocah edan kaya ngono kok padha kal priye priye aku dewa luput malah kaya ngene kedadeane wes wis diwis nyota barono ayo mrene wong tetangga areku Lho, pengak-pengok bocah iki tambah loro ayo panggil kursi oh, yo tambah loro mau coba tak um tukang kembang gue gini wah waras waras waras ayo panggil yo kita kita antum kupu Pinggir kresno tulung ngono nggih kok saya cedhak bocah ora urung malah ngamuk meneh. anjir iki kumulun bisa kok ngewak-ewak ake banget pendawa dengarin kok podo kalah kumulun priye kosmo mongko pada sayang ya manut kita ngeri ya ayo bingung dikire sing dijaga ki Raden Werkudara mongko wis kalah Raden Gatotkaca mongko ya wis ora menang kae tambah Prabu Kresna Kresna kuwi sapa Ratu Ndarawati Melayu karo guru ya sajake boleh sambatan meneh kae Pak Gamik bagus wonten dawuh para penumpang dewa nglempara sawetara nggone padha mlaku-mlaku nindakake darmaning kabrahmanan madangke wong peteng ngelingi wong sing padha lali kuwi jenenge tapa rame ya nggih tinggi romo penemban aja mandek oleh padha nindakake dharma lamun durung entuk madang Pelang durung kasembatan sedyang kurang sedyamu. namun dari keparingipun pun mbak lho, siapa ini? dawuh ana satriya tak sawang polatane kaya wong susah inggih bapa prayogi dipun dangu Gus padha raharja dateng kabundi perembang Sira iku sapa Raden Harjuna Sampun pirsa nami kula Ya mung menawa inggih arjo kula menika nanging kula sing cendhek cilik tengah kuwi jenengmu sapa gareng sing cendhek cilik tengah kuwi jenengmu sapa gareng Reng apa diwangsuli le masuli piye to jenenge kok mangsuli piye lek mangsuli jebol bayangi bayangi bayangi wong wis ngarani jeneng yo di takon ini ora berita mingro ra enak ku mesu mesu wae kok wong kesel dijarah sing dhuwur kuwi sapa Petro Ya Petro nggih disiki saja Buri dhewe bagong duk ngawur jeneng kowe Edi Kirun nang kowe Edi penemban apa paduka menika sinten aku pegawan dewa nglemporo aku reksi dewa bagus saking pundi tanpa papan tanpa dunung kandang langit cembul mego wo kere widre sandi omah kandang tertek cembul gerumbul eh tak patak selop kowe pendito kok kerem janaka wonten dawuh apa kowe susah kaluhuran. Margo mikir kowe dipegati karo bojomu. Inggih. Monggo bojomu jenenge Dresanala wis ngrembini pitung sasi. Penemban kok pirsa. Ya ngombak mbok menawa. Ketoke kelemak-kelemak ning greget iki rene. <laughs> kok bener kowe omong kok cocok anu iso malah kemis betune piro ora cara oh ya urung pinter Pada meni bocok kan jadi ya aneh uang ini duwe fak dewi dewi fak iki fak ora ngono mer janaka wong kendhawu aja digawe susah orang mung sak godhong kelor antaning jagat nek ya kelor iki ora sak jagat inggih wartinipun kados pundi ora kurang manudya wis akeh bojomu. Ning aku ya ora metu yen kowe susah. Lah wong kuwi bojo nom. Kek ngrebini pisan. Sing ora nduga kuwi ya sing ora duwe duga kuwi sing misahke kuwi. Ning gandeng sing misahke iki lagi kuwasa ya wis tenengno ae. Ning tak kandhane ya janaka. Donya iki ora ana barang sing langgeng. sing langgeng ya wong owah-owahan kuwi dhewe. Wong sapa maring citra wahyune bakal sirna. Nadyanto kuwi wong kuwasa sing dhuwur dhewe ana kayangan, nanging Yang tumindak ora bener bakal munduh wae pakarti. Wis taulatno. Yang kowe iki luput kowe oleh. Ning dewa sing luput kuwi kasihku nuningi mula wis seneng nang yen pasti jodoh mengko rak ketemu tinggi wis to kali-kali ana gunung nganggo seringat apa nek pasti jodohmu mengko rak ketemu janapa nyaturaken perlu Minggu tenang kok, Rih. Wah, gue ya telalakan kok bisa yang ngono. Karo baik bibit bisa yang ngono. Bisa ya harus lidah kan bisa. Ini karena kudu jodoh ya terus mana-mana. belum lagi jamur mau dipadak kowe ning tenan opo-opo ki nek jodoh ya ketemu delik nyang ndi wae to mesti kok pindah ke pindah to mesti ketemu wong jodoh ya malah saya padang pikirku penemban piye kula nyuwun pengayoman pramban supados tentrem manah kula nah sing baku kuwi sing baku ketentreman kuwi janaka Uang uwur ku sing digoleki apa to sakinatul qalbi mung tentreming ati kula omahe tingkat tumpakne mengkilat nek ora tentrem atine apa gunane bondo numpuk nih rusak pikire orang yang pahit-pahit luwung mangan sego bayem semalah rasane tentrem pikire aduh ora umur malah dioyok koyok waduh lah kaya apik men sabdane bener-bener Nek nonton rupanya kaya pincuk lho. Lah kok ngendikan kok ya pas men. Rimbang. Eh, Piye kula cocok kali sampean? Ya syukur nek cocok nggih. Malah kula babar bisa nyuwun ketenangan. Kelangan nopo katone dudu nomor. Oh mboten sanes. Niku ra curu bagong niku. Takon nopo? Kula niki kelangan tiyang sepuh. Bapak nggih Bapak Semar seprika mboten kumpul rombongan mboten pundi sepriki niku Mono bapak ini gitu tuwek-tuwek lho Pisah saking rombongan Petro lo, aja kuwentir wong tua ora bakal tega karo anak-anake. Yen teko kala mangsane mengko ketemu lawan wong tuamu. Yen napa mudah-mudahan sisake bapak kok terus. Sedate gocek guyon terus. Pek saya ketes. Iki lagi digawe lakon mengko ketemu. Eh, syukur. gak perlu saya istri wong itu dibayar pisah bapak lu pisah gareng nih gitu gak patah waktu raimu malah aku garing mitur bagong gue tape anak ya benojo ngeresah pikirmu bongge oh, ih gue ngepe anak aku ini jaluk melarat uripmu loh entah jaluk ini langsung mujuti wes bagong gue jaluk apa wakon aja ngetok diragat tak turuti Nang dalem ya kene ya. Kok iki aja terus aja di sebelahke bisu ngono. Ora iso mangkat, ah malahane mingkem terus malah. Ngintip. Mal ben prai ben mingkem sik. Malah. Jangan kok. Wong ndang wis kene sing ngumpul karo aku kene. Sing wis ngumpul karo aku kene kok enggalen padang nggih. Namung iso akeh dewe. sing rawuh inggih kula Romban. Iya, aku sing teko. Aku ingkang sowan Romban. Sirai ku sapa? Aku Prabu Resna. Ulun Bathara Guru. Hai kuwari Kuntoro. Pekaran Dewa Mlemparo. Kula Dewa Bagus. Loh. Janaka iki bongko prabu adikku di masa ana kene nulinggi kula dhewe penemban niku wah jamro bojo budi boten dere jan apa wong kang gawe diarep-arep kateng lho di inggi kula dereng badhe wangsa kula badhe ngormaken manah kula nyuwun lho malah nangis wis-wis Prabu Kresna jadi grutuk rembug engko ndak malah saya ngondok-ondok pikire. Adimu lagi rusak antine marga ana sing rusak. Sinten sapa meneh orang burimu kuwi sing rusak antine Janaka. Terus pundi pukulun? Iya ya Kresna. ulun tutupono kabe bakal wis disumurupi wektu iki janaka ulun pegatake kawan si bersono ah ora apa to aku rugi bantu iki mau ora nyono aku malah ditepegati iki kepiye aku rugi Kau dalam muni rugi <laughs> Ngewangi diwa salah Nanti aku kalah Jembul Wah caroko Dosa mopo Gue dipisah lagi Kurang betul nurut maus dosa Namun kawan ku maus Takkan mas Wah Apa wis ngene iki wis puasa. Wis wis aku dono wis ndak sira peteng pikir ya iso pen peteng ya iso dijarak dhewe kok dadi wis ta apa pokoke lagi kekliwem dielingno wis ora gelem tumindake kaya ngono kuwi kan neruske nang njaluk sengsara uripe sabar ibu kulo iya iya terus maulun sabar orang kok ono pendito kok ngunek ngunek ya aku ini jani itu pendito sopo cerita nak kilangan kawas padang gue orang iso nyawang aku iki sopo so, nani gue naik dari orang tinggal kira sama orang tepok dari kok kayak truk nabrak uang pirang pirang gue serik serik serik lah kok kapling gue terdisuk Mrene. Mrene. Mrene. Wong edan. Deng. Ngajak ini. orang kok petruk meten pentil saiki. Sore to. Lagi ngelinting di dijupak. Mawet baku saya. Mau enak coba. Ayo rugi. Petro, apa Kyai Prabu? Saya nekat. Kare kecemplung sumur dulu. Lupa mencelak dong. karena ora dirah, bosok yang kembang. Bisa ben mana ben yang dulu sumur. Kuripo dadi lelakon itu. Peremban, anak apa? kulon nyuwun tulung kon ngopo wonten hari barangan muk namanipun pisang geni sedaya sami ngawon moko badhe ngajak midono dateng pukul batara guru kok njaluk tulung aku inggih lawan kodoro dinggo apa aku kalah margo ngabi wong salah Mila mongso bareng remban, sing butuh kuwi Sampo Kresna apa bendara Guru pukul bendara Guru ben jarak dhewe kula dados wakilipun aku ora mampu wakilan, tidak menerima wakilan. Harus bicara sendiri. Ngapa bisa ngomong kok terus moro ora omong dhewe iki? Ya kan bro. rakung pak iki sak rombongan ora angkul diteni maninggal mongso borong pukulun pak iki jalur yang pak kawan dewa nglemporo cara guru apa iya iya aku ndodo keluputanku aku nyiwon tulung lorong kopi sanggeni kaya mula jasaku mingsun ya ajasaku mewasa kowe dewa kurang jejeg pangkartimu betara guru kowe gampang kena godha maka godha iki sing ampuh mung werna telu siji krubyuing iwak loro grinjinging dinar telu gebyare mentis kuning kuwi godha sing ampuh setengah itu pernah orang pikirmu angker durga mor kok minum ke belakmu ini piye eh gue gampang diinger ke karo durga pangkal coba sarangan durga ini buta wedok pisah karo gue sabab dewek ora bekti wong lanang yang ngatasi tadi bojo di petara gue kendo ya mong durga wih sedake dadi buta wedok ngono kok tak bote iki piye Wei kok rumahno kupingmu iki Kowe kerep lunga ora ngerti hariane bojomu kowe Pokoke kowe iki lunga bojomu yo melu minggat Oh nimbangi kaya warna tak borti eh panci sing ngakon aku kok direret Nanti, kamu. Tinggal turun sore dulu aku untuk yang rumah. Ayo aku minta intern kok yoga lah. Jadi temu orang tua popo. Mantau. guru. wong nganggur iki bakal ngunduh utang iki bakal nyaur aja dumeh kowe lagi dadi lakon ya ta mongko ora selawase kowe dadi lakon pira boro pinuju dadi lakon mbok ya nglakoni sing apik macan mati ninggal ulang gajah mati ninggal gadhe nek wong mati ninggal jeneng Wih, lumayan wih, kalau guru aja diikut guru ngerten ada ngandani kowe Empat bilang berulang. Yang wis ndodok lubuk kangmu. Piye prasetya, metu marang si Janaka mesake bocah e kalu. Saiki coba tepakno awakmu. kowe duwe bojo napa wis karo bini dipisah iki rasamu piye ah ya muruk kok edan kok jane ora ngerti bojo jenang katul nek men sampe apik karo aku kok bisa dono sami mor tak jaluk anakku wedok bojo jenang katul Jadi mata selamat kok kira-kira. mula piye prasetyamu priye iya sanoko wonten dawa premiya nggih ini atus bundi kukulun mereneyo sabdolun iki tanpa nono janoko tinggi badenya turnoko jagat nek semono batali dresana lestari tadi garwamu yo ya, nggih Ugulun ngaturakan panggung ya susah wis mentok waktu tembunge sok mati suci adate sok mandi janaka meninggi wis wektu iki Bathara Guru wis mlenggara klututane Aja kuwatir mengko wis sanggeni aku sing bakal ngremaki mangsa bor janaka wonten dewu. Petukna wis sanggeni ngestakaken dewu. kelangan kawas depan sabat ora bener tuh nindak iya mongko aku nyumurupi sopo ke pendita loro iki iya sopo durung titi wancim nih mulau rak lupi tangkong iya aku mau kasno kakak itu Gue bakal disini nanti ya. sing rasane dulu lagi Petro lho adikmu mati saja ini kok keringin mungkin tiba di sebeli tak ngomong wong orang jenak ngono kok melu pancen jari ngirang besok kok kurang dulu kok sedo ngiler iki ra ono ngewlo mata ra enek kok kaya luwak lho gak luwe nangis warak turu ya tak celok nang bang ah mimpi adus aku tak celok cerewet kok kowe sapa? Bambang wis anggeni. Arep apa? Hmm. Boleh bener guru. Mustadi panguasaku. Tak jaluk. Bareng Pak Sermo dekat yo. manungsa marang kapa kuwi sanggeni ora guna urip takon tugel bulu Gus akan semaropo aja mana pak ini apa tugel bulu ini eh apa sampean Orang tanggung perkara pun bu. Nek nanti bocah ini kecil lor mati sing kehilangan sampean. Malah piye? Mangrang kaki kalian ini pun. Iya, kepiye Nih kan? Niki mau curi? mundak melayu. Nek melayu tanggungannya Semar. Oh. Matur mohon ya Semar. Ya ora pakai ini? Ini, Kok ampun kan mau iki ya. Eh, nanti lali ora omong karo kowe aku mah kebacut nek wani piye kok piye to takon sik karo wong tuwa iya iya Gus iya kakang niki dudu wong liya nalari sampeyan kisah bojo di digoten kayangan Aja dientokke Dewa Srani. bojo sampean mboten pun, dipaksa kalih durga iya dipala kalih durga bengok oleh bengok keserang wate jaban bayi lahir lanang dewa pirang ta diperintah kalih durga ken mateni bayi anak sampean dudu karepe mengki kriye dari untuk iya bayi diceplungke kawah mboten mati malah jedol enten bocah Wes mone labdak. Iya. Manggi iku lho. Taken bapakmu sapa? Lah, kok ken taken para dewa. Terus njaluk jeneng teng kula. Bocah niku wau kula wenehi jeneng Bambang Wisanggeni. Niki anakmu dhewe. Aduh, anak kula. ulangan disangeni orang nyono bewes diwos warna ulangan semer apa? iki sopo? layak kuih bapakmu oh, romo Bapakku ini romo Anak tunggal bisa ngini mau gue pisah karo bapak Wis gede kaya ngene Oh Lelakon kaya ngene Rahayune urut pancet Tatun jaluk pangapura ya. Aku yo jaluk pangapura ya Rama. Aku ora ngerti Rama. Aku dhewe yo ora ngono. Ya anakku wis gedhe. Tenang, bilang-bilang sama orang ini. Bisa ngerumbuk aru bapak. urip mung karo cara tus wong tuwa dikira cara Rama sing ngono kuwi cara nek kleru mau karo roko padha nek tau edan rene ngatane sulo Bikin berani Gus. Iya, betul. Iki sih, buah memang sponsor mikir ibumu ibumu wis kepenak panggonane ya lah wes iki wis iso iki cocok dengan kaya kopi ya Oh, aku golek Rama. Rama kok tega karo aku ninggal karo aku. Aku ora jarak ninggal kowe ya nggih. Lalakon sing misahake bapakmu karo ibumu. Nang aku mah aku mah Rama aja bisa karo ibu. Iya mung kali kepiye nasibe lakone bapak. boleh boleh gue tahu temu niki tumindake durga mbubrake momongan-momongan mula nek selarase durga iki cek manggon ning pundi-pundi niku ora tentem lakone nggih durga kali bagong cik aku ora apa-apa ora jengkel niku जे कोणती disarekke ya anu digentikane sisan ben ora kaget bocahe nek nggih bojoku ora mung siji mboten ben iki Engko ndak bocahe ndak bingung iya iya wis sanggen ibumu ora mung bersana Sumbadra wiya ibumu Sri Kandi piye iku? Apa bojone akeh temen? Nggih ngomong kuat kok kajeng. Nek dereng dhewe-dhewe no pakon. Mula wis angin iki. Kuwi Wani tenan ya. bojone ngore jano kuwi sing bekti ya karo Sri Kangen. Celanang lunga digojeng sepeda motor. Ki tak terki, Pak. Nganggo helm. Aku ora trimo. Si bu kudu digoleki. Waktu iki ibumu tiga bakare Durga. Senar? Eh, apa, Gus? Durga kuwi sapa? Durga kuwi ibune Dewasani. Dewasani kuwi ratu tunggul Malaya. Dipegati karo bapak, mur dientukke Dewasani. Aku ora trimo. Nek ora trimo nyamo negarane Prabu Dewasani. Ngendi nggone sing ngerti Petruk? Eh, uh, ngerti kalian aku. lempar-lemparan lemparan nek wong lereng iki cerik pindile hey, kowe iki berjuang eh paharamu pahala kapan bedro lo tentara mututmu yang gue ora gendam pergi ojo melu aku pecah ora gendam pecah kan tuwon wajahmu ngigus tunggul Malion itu tebih lho ini ku numpak kendaraan wah warna sangun ini orang oke batu kandor nih apa yuk gani dua sahung romo aku mau apa kuwi iki cek murni cek bocah iki iki cek aja tak ah jatuh orang orang iki cek turun dewa ada sih kaya ngapa Nes sudah mangkat mau sakit biarin nanti kue mau keku orang keselaramu oke jadi tak kan oh, nyuwun lho Kita yang wong cili kan Nonton kerja kok rasem ayo mangkat dong, kerjake Kula aja Gus takon apa sampean kok merjaya wisanggen niku atas perintah sinten ingkang perintah begawan dewa lempor kalang dewa bagus sinten niku kuwi sing nentremke uripku akeh ah, ah, pendhita murang toto para kedua anak iki to. Kowe sapa? Eh, pangling kan aku kowe. Dinggose kacamata niku iki. Lho. Aku dewa lemparo, dewa bagus. Kowe dondang cucul apa ora? Eh? Ambak kuwi paku rembes ning nyawang kuwi permono roh aku. Dewa lemparo, ah, dewa lemparo sapa genah? Nerada karo Kalmajaya kene lha. Kula ingkang dados pendhita Rama. Kowe kok do gluyuran iki do nyandhi kowe. Nggonmu ki kayangan. Ampun rancang dadi ora dikukur mbok kok. Kang. Wes ora dadi dewa ora pangreken. Wes manut Pak Yadi wae anu. Ngatone pedet ora apa-apa. Kowe aja gampang mutung. Kowe aja gampang mutung. Nado ki manggone kayulangan, ora kok manggone ning karang ampel itu ra Iye. Para guru, apa kakang aku ora munek unek iki meneh mergo wis dunek unek iki rada mau iya ya mung kak jaluk mariya ya iya aja gampang ketriweng pikirmu ya iya kakang durga iki apa lho Ah, durga ya wedok tenang apa piye ta? Amung ah, mung meringis ya tok gandul iki. Pergi ke duwur lagi ya loh terus lagi bunda iya orang apa loh iya iya kakak aku wis ngerumahin sami dulu ayo kudu malu karo merdo kakak narak dulu wah rasa jadi jepit pak bom raimu bener kulun mundut pangapun tengkakan yey Mboten badhe mangsuli malih tu mbak kula kakang syukur oleh cekak merembungnya ben si anyar si mantor ben monggo kakang kundur dateng kayuangan kakang kulun boten badhe mangsuli malih Tomo jaya wonten jauh aja pisah karo ulun ya rayu bali nang kayuangan namung nderek paman rada kula purun wangsul dhateng kayangan raton adi guru kula ngoten ngerso ingin kakang ulun boten badhe wadah nek pun kakang aran wis kana padha bali amun dak serakan manungsan lho belum malang cewek sami oh wong ayu kowe wis ana kraton tunggal malaya iwak nyemplung bisa rebutan iso metu saka papan ayo tulut ana barang kaming pun kang raja wis kok mintakmu sumingkir ah oh, rudak kok ayo aja mayu Oh, oh, pas iki gek srayane Prabu Dewa sangi. Wah, wong wadon kok ayu men. Pawakan kok slemek-slemek. Tuk, dun. Ana wong wedok ayu. Lho, wet ayu. Pripun niku? Kok ya ora ayu. Kok ya ora ayu. Kok ya ora ayu. Kok ngawur weh piye to piye to takon-takon sik wah bojone kok udah kebacut Dara Petro nggih Petro nggih kula Kuwi sapa oh, eh, eh, iki sapa ini eh, anakmu Anak piye lah, saya belum sama airnya mboten. Aku melayu rakyat enggak, nah itu ngoten critane. Nika gitu nggih to, bayine niku diceblok teng ngalah, gitu. Iya, kali dewa gitu. Iya. Lah terus kasihnya mati ya. Mboten mati terus jedul anten bocah. Pulau tani laga ketemu kali bapak semar gitu. ya nyopo ngapain bu? lagi Terus bocah niku dinamike Bambang Wisanggeni anak kula nang bakul apa bakul Lah wis dudu ndi semene. Wah, bagong iki panjenengan. Lah menungso. Ora gelek selamat uripe lho. Dikekep kok meneng ae karo meja. Ora pun ya lho pisan geni. Ibu, aku ora ngerti lho. Pak. Pak, kok aku tak. Ora pun lan pisan geni. Oh, ibu, aku nusul kowe, Bu. senyum nggih ora wis gedhe temen anak. Iya, nggih jelasan ketake tetak dhewe niku. Wong gedhe. Lah gila aku. Jadi amat ya. Pak Raimu ini. Ini bosan di bawah saya lah. Ya, aku harus milih aku tuh dirambel. Aku yang menang aja om. Amat. Lu sanggeni, apa bu? aku terus masih bu aku oh ya Prabu Dewa Srani ya mungkin wah dinantang elek Dewa Srani aku orang terima masa bodoh ya mungkin sibu apa kene manjing mati kok kene iya iya iya lah bapak kundi nonton nonton kono kok bareng nih orang nonton nonton kono nggih minta sih tidur dusun ajeng boleh omprengan apa manjing yang kapi kok kene Lebo gini, masa bodoh ngir walas nopi ku, iya ngir maa. Petro, yun, jadi wes kali gak wirang, utang wirang nyawa wirang. Ye, kersane, karben lego pikir di wes kali, tak tandal di tolak sibu. Jadi wedok, yo, itu metro, itu metro, itu kau. Mundo. Oh, dus. Ora nang yo ndok. Cerewet. Kuwi tak dandani cara widok, cara sibu, nggih. Yen arep diemban manut to, kok dadi wedok kaya ngene matur. Matur, Mbak. Kok tangi gegedean matur, Mbak. Ngejen otro kae. Ah, mengete. Dan. Kamu apa dijejak aku kakangmu dhewe. Dadi wedok ya. Jawal. Cek ya. Masa bodoh. Ya, ya. Kan ini nyelon pemet mangkat to Dewa Sari aku pondo ngene Dewa Wong dorong polai wala sapi. Oh, dorong kakek mulai. Golek wong ayu ngejak lahi kepriye terus Oh dinteni ora teko-teko lho Batur. nanti mambu kabeh Batur. Kowe ndawakake apa wong ayu? Batur pegendar. Orang ngomong ayu kok ya dendam. Anjing. Perkara memang Nganggo jurung Ya ya soko. Aku mel melu Dene sampeyan ya madu kok sinuwun. Lah kau mau dadakan nggo mlayu. Ngomong kangge nyobi panjenengan tresno apa mboten? Ngatane to nututi teman nono Pak. Iya. Oh iya iya. Matur matur to. itu tadi kok bebret ya dia. Kok kenapa orang bebret? Tapi masak nih. Ayo tambah tak kondong. iki nek ayu ndelalah. Di pondok kok wah. Bobote saya mundak, saya mundak. Wah, cucu-cucu. Mulai sikil kok seminggu kayak ini. Oke. Pratu itu, Pratu, Pratu, kok kalau makan dah, kalau tidak singun orang yang gue mudul di raya Jano, aku kehilangan. Oh, bersama kowe. Video dari waktu kakak ya belakang bareng. Kau napa-napa, bareng aku aja kok meh Mau gandane wangi kok. Rada pesing yo. Kulo mangandak kae priyen wong kulo anjen. Wis Wis ana kowe, wis ana kono wae ora apa-apa. Wis wong ayu ki nguyuh yo wangi wis to. Wis Apa jumlah wong barangan peti. Ora apa-apa wis to. Nah, terus iya, mana enggak kayak kriyen kok kemutuh ya kok. Lembut. Kok ibu pengen kulo menikah dresro kelampan dipun kundut rengso dening tiang anarto pas ngerti wasaran terima terima mo kue tuju jodohmu yongger raturi memo aku wedi kiai sentar yongger lajeng kados pundi wis yongger bali dhisik Ya waktu golek jodoh yang ya nggih. pendopo Kamarta. Kuwi sanggeri sang ibune. Iya, bunga hatiku sampun wis bali. Soko seneng gua karep sukul larang Gusti. Kepapa ya kan joget sawetara. Mangsa bodho kok. samya tineng nggih. Mboten langkung lanudan dumateng anak kula dadosa kusumaning bangsa piguna gesangipun tumrap nusa bangsa agami. Tanpa beda sugengipun putra kula Mas Bakoh Sulistyo menak Mas Wat Saibudin pembin yang dewasanipun dadosa lare ingkang utami, lare ingkang saleh. Bekti dateng sedaya pundhen negari duwe agami nipun. monggo sinuwun kula dherekaken ngunjukaken puji syukur kersane Gusti kanthi santi hayu hayu rahayu nesolo sak bibaripun amangku damel ibu hajar jaswita sakuta manggih yuwono kalis ing pangrencana akhir kala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh